ibijyanye n'amahoro kunywanisha abarundi agateka kazina muntu n'ibindi abadukurikira muri makungu kandi muraheza mushikirize icyo mwipfuza kugira ngo isanganiro ibashimishe gusumba uko bimeze mutwakura rero ku nimero irindwi na zitandatu ubusa mirongo umunani na zitatu amajana na mirongo itatu na zitatu cyangwa itandatu n'imwe ubusa mirongo umunani na zitatu amajana na mirongo itatu na zitatu awutanguza akamenyetso ko guteranya hanyuma amajana abiri na mirongo itanu n'indwi eric uwimana ari mu buhinga bw'ibyuma mugire icyo mushikirije ku biganiro by'isanganiro imyaka cumi n'icyenda bimaze bisamiranira hano kuri radiyo y'isanganiro eka murafise n'icyo muba mwipfuza kugira ngo tubandanye tubashimisha nk'abarundi mutumviriza muri mu makungu mirongo umunani n'icyenda n'ibice bitatu abarundi muri ko muratwumviriza muri mu makungu kino kiganiro mwebwe cyagenewe ni mutwakore kugira ngo muheze mugire icyo mushikirije ku biganiro by'isanganiro ibiganiro bimaze imyaka cumi n'icyenda mhm. kaze rero muri karadiridimba Eh, murakoze cyane murakoze yego nari natanguye rero ngira nti uno munsi murazi ibiganiro by'isanganiro imyaka cumi n'icyenda ku myaka cumi n'icyenda imaze isamirana ni giki ushima ku biganiro byayo bagenzi babo bariko barayaga mu kirundi nabyo kandi biradufasha kandi barabishima rwose kandi usanga bibanezera rwose uretse ko rimwe na rimwe usanga hari igihe batandukiriye ugasanga bataye ikirundi bariko barivugira mu gifaransa arumva hmm. rero nka babandi rero baba bavukiye mu bihugu by'abongereza bica wumva ko bica bigorana Ah, ubushaka bakikore mu kirundi gusa bashobore kwiga urwo rurimi mm. ah, naho igifaransa cyo urumva nyine eh, habaye hariho ikiganiro kumbure sinzi nimba bocugurura ikindi kiganiro coba mu gifaransa mhm. cy'abana nyine nkumbure bakabikivuga mu gifaransa mugabo ntihatse harabamo gucanga indimi mhm. ako ni tuvuniye hanyuma rero ga alex yego uri kuraraba cyane cyane nk'icyo twita intumbero iba izananye yazananye ni n'iradiyo urazi radiyo yo iragira intumbero nk'ubu bufatira ku mahoro kunywanisha abarundi urazi mu byo yiyemeje ibyo birimo n'agateka kazi na muntu wowe ubona ni igikushima ubona iyo ntambwe ihari e, jewe nibaza yuko iyo ntambwe yoba yaragezwe ko yoba mm. yaragezwe ko mhm. kubera yuko ubwa mbere reka mm. duhere ku abatwagwa kugira ngo bashobore gutsimbataza amahoro ahari mhm. nibaza ko iryo jambo muraritanga mhm. mugashobora gufasha abayobozi n'abayobogwa kugira mhm. ngo bashobore gutsimbataza amahoro aho eh, aho babaye ubwo turakunze kumva mu batumigwa hari n'igihe mukunze gutumira eh, abo mu gisata mu gisata kijejwe umutekano cyangwa se eh, baragendera mu mitumba rero iyo basanze ibintu byarayangaye mm-hmm. eh, mu by'ukuri ntiboreka gushyikiriza ati aho twagendeye twasanze hari aba ikibazo iki n'iki n'iki n'iki n'iki mm-hmm. ah, hanyuma ego uh, kuraba uh-huh. ego ntaguciriyemo wego urabona twari twavuze tutsi tuvuge dufatire kuri kuri ibi bintu bitatu amahoro urayavuze kunywanisha abarundi ufatanije n'agateka kazi na muntu ubona eh, Burundi ufatiye ku uko iri kirakora wari ico ubona uti intambwe turayigeze ko kugira ngo nyine abantu babandanye banywana bubahiriza n'agateka kazi na muntu eh reka kuri iki kintu cy'agateka kazi na muntu kuko ndabona umenga kimaze kuba igwanisho kuri eh, kuri benshi mm-hmm. ndetse ndana ndanabwire na bagenzi banjye kumbure turi kumwe hanze mm-hmm. muri ibi bihugu byo hanze eh, murabona yuko abantu bari hanze kenshi na kenshi dukunze kubeshwa cyangwa tukabwirwa eh, ibi iyo bari baravuga bifise ishingiro cyangwa nta shingiro bifise mm-hmm. ubwo rero twebwe turakunze kumviriza amaradiyo mm-hmm. iradiyo isanganiro reka mbere kuri iyi ubwa mbere niyo turi ko tuvuga eh, mu by'ukuri yego niyo turi ko turavuga mhm. reka mbere kuri iyi mu mhm. by'ukuri jewe novuga nti ngiye gutanga amanota ku icumi jewe nobaha icyenda cyangwa umunani mm. mu by'ukuri ntako mutagira muragerageza mm, mm. murafasha ego eh, kumbure hariho n'abandi bariko eh, bagomba kwakura Mhm. hariho n'abandi bagomba kwakura rero uvuze uti urashima eh, ni giki none ubona mu majambo make uvuga uti ubona uti gikwiye gushimikirwa ko kugira ngo ibandanye gushimisha uko uri kurashima watanga nk'akarorero eh, eh, ga Alex ico kiganiro uriko uravuga nk'isanganiro mm. afise ikiganiro kivuga ivy'akaranga citwa gashitsi nk'akarorero wotanga akarorero k'ico ubona uti wewe kikuraje ishinga wogira uti iradiyo ishobora gukorera kugira ngo tugumye ako karanga ico kiganiro gashitsi imbaraga gashitsi sindacumviriza na gatoya ni naco gituma na nabanje kuvuga nti nkumbure kumbure mu mhm. wamugifise ico kiganiro mhm. reka mvuge kumbure uko nariko ndabyiyumvira nkumbure uracumubwire yuko mhm. musanzwe mubivuga ko ni nariko ndavuga nti cyane namye niyumvira nti ese burya uwofata uwofata abahinga dufate nk'ababa ababigisha gukoma muri kaminuza mu bijanye n'ivy'akahise guhinga akaza agashobora kutubwira kera byari bimeze gute eh, ukaraba ikintu runaka wotora kiza kuganirwa ko dufate nk'ubugeni kwambara mhm, ibijyanye mhm. n'ibi cyane biriya ibintu bitandukanye biri ko biratituka bikaba aribyo byibandwaho byibandwaho cyane urakoze cyane yuko dufate nk'inyambaro mhm. nk'inyambaro murabona ko bitoroshe ubu uyi murabona ko bigeze kure rwose none iki kiganiro twogikora gute ese twogenda gute mugabo kikaba igishobora kugarukana mhm. kugarukana ka kanovera ka mbere kugira ngo mu by'ukuri ntidutakaze biriya bya kera ngo duhave twirukira ibyo turi ko turabona nabyo nyine tutaba tubona amaherezo yabyo murabona yuko mhm. amaherezo yabyo mhm. mhm. ashobora kuba mabi ku gihugu murakoze rero nawe nashaka gusozerera urakoze cyane Alex utwumviriza uri muri Australia ugira ibihe byiza kandi ubananyumviriza isanganiro ego namwe murakoze murakoze cyane eh, ego inyuma ya Alex nawe nyine ari aho muri Australia wumvise yatanze n'amanota arashima nawe nigikushima uravye ibiganiro byisanganiro ubona igejeje he mu gushira mu ngiro ibyo yiyemeje ah eh neza nakurikiranye mugenzanje ibyo yaje gushikiriza kandi yavuze neza rwose mhm. ah, mu bisanzwe kuva ntangihuze ndakurikirana iradiyo yanyu mhm. ah, hari byinshi yagiye itanga ko muco kandi bikomeye cyane bigafasha mm-hmm. iyo umuntu abikurikiranye ugasanga biramuhaye ishingiro eh, ry'inkuru nyayo mm-hmm. nk'akarorero eh, twebwe turi mu bihugu byo hanze ubu hari amaradiyo menshi ibinyamakuru byinshi bica eh, bimwe babikoresha za watsapu izindi bakoresha ama facebook ibindi bakabikoresha ama yutube ku mbuga ngurukanabumenyi mm-hmm. kenshi abantu babura icyo bafata n'icyo bareka kuko usanga bashe kuronka inkuru zivuye hirya no hino ariko bakurikirana ukumva ntaho bihura n'ukuri kuba kuri ko kuraboneka mu gihugu mm-hmm. eh, rero mwe ku nkuru z'iwanyu kuko muracisha kuri facebook mm-hmm. mugacisha kuri za whatsapp mugacisha no kuri eh, interineti rero iyo umuntu akurikiranye nta mahinyu agaragara cyangwa aboneka mu nkuru mutanga mhm. byumvikana yuko ah, fatiye ku mahoro eh, hmm. ntushima cyane kuko iyo muri ko muratanga murankurikirana iyo muri ko muratanga nk'inkuru mhm. na cyane amakuru Eh, ntimukunda kuvugisha uruhande rumwe kugira ngo uruhande rumwe rube ibyago ariko eh, bimenyekana mhm. eh, n'inkuru zijyanye n'umutekano izo nkora nkurikirana muvuga muzitangaza ku mpande zose murazihiga iyo ziva hanyuma mukazikurikirana no ku rundi ruhande mhm. ku bantu batandukanye baba bijeje kugira ngo batange icyo babivugako muri icyo gihe rero bigaragara ko Eh, mwubakiye gutsimbataza amahoro mhm. kuko utari muri iyo nzira arashobora guhengama akavugisha uruhande rumwe kugira iby'ubwo ruhande biba ari byo bisamirana mhm. eh, ariko nasanze atari kumwe mu bikora byumvikana ko kijyanye n'amahoro eh, mufise amanota meza kandi yo hejuru mhm. e, ego uciye ufata naho kunywanisha abarundi navyo urabona niyo nzira uburundi burimwo eka biranafatanye n'agateka kazina muntu hoho Eh, Kuca gice hagati y'akazina muntu kiragoye kuvuga ko kubera mhm. ah, ni ikintu kirekire cyane mhm. kubera bice bivana eh, n'icyo umuntu yita agatera akazina muntu kuko buriya tugiye kukiraba ni kinini cyane mhm. akarorero ntabwo itanga urabona nk'ubu turi mu gihe cy’iyi ndwara y'ikiza covid 19 Eh, urabona yuko eh, mhm. ku isi batavuga kumwe mhm. batakira kumije n'inshansho mhm. eh, nk'akarorero nko mu gihugu ndimwo nk'intara zose za zino gihugu ziri mu ibarabara ziyamiriza uru rucansho ariko ugasanga leta yaho nayo iguma ihimiriza abantu ikabata n'ubwoba bamwe bagahebubuzi mu bintu bidasanzwe ukaca usanga birakomeye rero iyo tugarutse ngaho mu gihugu ndibuka ko mushikiranganji uwa mbere aherutse gusohora ijambo hari ijambo yasohoye ah, ku bijyanye n'ibi by'iki kiza mhm. nagarutse niyumvira kuko yari asohoye ijambo risa n'uko ah, ariko agwaniye hagati y'akazi na muntu kuko buriya kwakira ikintu ku nguvu mhm. uba uhungabanijwe umutekano wawe cyangwa agateka kawe rero ariko uko yarivuze nka ndaba ukumwe na maradiyo atandukanye yahaye umwanya rya jambo mhm. niyumvira ntiryari kuja mu mu ndimi zitandukanye kandi rikavuga umwanya muremure mhm. rigashikira n'abantu bo hanze kuko rya jambo rikomeye kandi byo kubakira kurya umushinge si uko noba ngwanya ibyo bya covid 19 mhm. ariko nuko iyo turi tufise abumenyi buhambaye butandukanye usanga hari ibyo batubwira cyangwa ibyo bazi n'ibyo bavuga ugasanga turiho turagereranya hari ibintu by'igipfungu bidasobanutse neza rero nk'ijambo nka ririya eh, ryari gushobora kuba eh, nk'urushimikiro rudasanzwe kuko riri mu ntumbero y'agateka muntu utabona aho ah, umuntu yoshimikira rero banyu uh-huh. uh-huh. eh, ku gateka muntu ni uko inkuru mwamazi n'icya kindi kigaruka kuko agateka muntu ntibamenyeshe amakuru uh-huh. mugejwe gushikiriza inkuru z'ukuri hariho nk'inkuru dushobora kuronka ino hanze bakaturungikira nk'amafoto Eh, iyo mu bihugu bitandukanye bakatubwira ngo ni mu Burundi bangandaguranye mhm. ariko tukarindira ko mwe mutanga amakuru ngo tubyumve mhm. tukabura mhm. mu nyuma makuru ajya akaza yerekana yuko atabyo bintu byabereye mu burundi rero muri icyo gihe ugasanga ni ibinyoma eh, urumva ko abantu bamwe abantu bo mu mugwi niyo baguma basirikira ba bandi nyine hmm. eh, kandi biriya biganiro biba bikomeye cyane hmm. eh, yoba Eh, kumbure mwashyizeho eh, iyi ntuzero icyo navuga kugira evaluation yabumvirize kuko turashaka no kunegura ku byavuzwe cyo tukunganira mhm. eh, nabyo byoshobora ko biriya biganiro n'ibintu by'ubuzima bw'igihugu cyane ariko hari igihe ababitumiwemo atari bo bafise information cyangwa inkuru zose ziba zikenewe gufasha abarundi byumvikana bagitanguye mukakibandanya kugihereza abandi kugira nabo bunganire bacumvirizeho ko hari igihe umuntu uba nawe akagira ubushakashatsi mm. nibaza ko byofasha gusumba eh, ni nk'igisabo mm. ni ukuvuga ko nk'ibyavuzwe muri ku nama urifuza yuko byoheza bikavugwa no muri karadiridimba ah, ni mu ntumbero y'uko oh, reka ntange akarorero nko kuri bibisi nk'akarorero bibisi barashobora gukoresha ibiganiro mu nyuma bakazorindira abantu nabo amareyagisiyo yabo bavuga hmm. ugasanga bongeye guhamagaza abantu kugira ngo bishyure ibibazo by'abo bantu cyane abandi bantu bafise ukundi kuntu kunonosora cyane kunganira gusumba hajya abantu bageze mu kuvuga hmm. ugasanga nabo barahawe uwo mwanya kugira ngo bashobore kugira eh, ku ku kugira kumera nk'abazana inkuru zirengeye za zindi hmm. hamwe mushyize muri karadiridimba byoba ari ibintu nyine mubona ko eh, bikwiye muri porogaramu y'iwanyu natwe turi hanze twoshima mhm. eh, ariko urumva yuko nako ndavugira eh, nuko uko ah, ku nama ari ikiganiro menga kiri purive kuri bamwe na bamwe mm. kuko kigoya kizunguruka muri babandi gusa mm. ariko ubifatira kuki ni nuko hariho abahinga bamwe bamwe uvuga uti ntibaba bashikiwe ko rimwe na rimwe hari aho usanga nk'ibijyanye n'abahinga bigoye kuro ah, nk'akarorero hariho ibiganiro urabona kenshi mutumira abantu bo muri politiki mhm. b'ibyumviro bitandukanye muri politiki mhm. eh, nuko bijya biganiro mhm. murabitanga bikaca byugururira abantu mhm. kwiga cyangwa kugira kugira ubushakashatsi mhm. rero abantu bumvirije nka twebwe twumvirije ko bikurikiranye guhabwa umwanya mhm. natwe tukazondera umwanya ati abakurikiye cya kiganiro cyo ku nama baba bafise ibibazo cyangwa baba bafise eh, uko byaba biri ko biravugwa kose ifatiye ko biri ko biravugwa mhm. urakoze cyane eh, eh, tasiye ya Husef kuko no mu kiganiro nk'icyo n'abari mu makungu hari igihe bishobotse tubakoresha kumbura iciyumviro cyawe kirumvikana niko bubatse kandi buriya gukura hariho ibintu bikura mu muntu bituma uyo muntu aba icyo bita amaciwa mu cyongereza mm-hmm. n'ijambo rye rikamuranga mm-hmm. baraca imanza zikomeye ugasanga mm-hmm. umuntu aciye urubanza yize ku ishuri na rimwe nta seritifika n'imwe afise mu bwo urubanza ugasanga aciye urubanza uwahejeje za masiteri z'ama phd gutyo ngiye nko muri section y'Ikirundi ah, ntashobora kuca participa mu gifaransa muca munkuramo mm, mm. Ah, kandi icyongereza nacyo tacuma mufise reka kumbure icyumviro cyawe n'abarongoye iradiyo barashobora barabyumva kugira ngo baheze bafatire kuri icyo cyumviro. urumva ko utanze icyiyumviro cyiza dushobora gufatira ko tukashiraho n'ikindi kiganiro urakoze eh, murakoze cyane ibihe byiza ikiganiro karadiridimba kirabandanya turiko turavuga imyaka cumi n'icyenda irangiye radio isanganiro iriko irasamirana Eh, ku myaka 19 rero mwebwe muri mu bakungu mutwakore kugira ngo mutubarire ico mushima ku biganiro by'isanganiro canke ico mwipfuza kugira ngo ibandanye ibashimisha urakoze ko burya abarundi benshi ntidukunda ibirama radiyo yanyu murabye ibihe yaciyemo mm-hmm. ibihe byose abantu twaciyemo n'ibyo mwaciyemo mm-hmm. urabona uno munsi niba mugihagaze mm-hmm. kandi radiyo yumvirizwa ikabandanya iha amajambo abanyagihugu bose abantu twakwita udusimbira hamwe mhm. mbere yo gutanga amakuru murabanza mukayatohoza neza mukayatosora ikintu cyose mubona gishobora gukomeretsa umunyagihugu uyu n'uyu yumviriza amakuru yanyu mukanza mukagikuramo mhm. sinzi amanota nubaha mhm, mhm. sinzi iyo mwigisha mbaye umwigisha ndazi ko byari kungora kuza ndatanga amanota yose ariko mwebwe ijana ku ijana noritanga bure urakoze yego noritanga noritanga nayo ibisigaye ibisigaye vurema twosaba leta turazi mhm. ko radiyo isanganira ari radiyo purive twosaba leta ikaza irakora muri ya makori e yacu abanyagihugu ikabasunikira namwe kugira ngo iyo radiyo ntizohabwe itsitara ngo igire ikibazo eric wimana aranyeretse ko hari uwundi ari ku murongo alo alo mwaramutse neza amahoro neza kaze muri karadiridimba murakoze cyane kumikaze ni david muri canada kaze david ego murakoze ko ijambo je nanje rero nagira ngira mvuze kuri iyo myaka 19 mumaze musabirana mhm mm icambere nagoma maze ndabakeze urakoze ego nimba nihenze nibaza yuko ari radio imwe rugende ku butaka bw'u Burundi iduha isaha imwe buri semene buri ndwi bishatse mm. kuvuga iha isaha imwe abarundi baba mu makungu mm. bakagira ibyo bashikirije ku buzima bw'igihugu hariho naho umwanya wo gutasha ku barundi bari mu makungu isaha eh, eh, zitanu isaha zitanu rwose nicyo ndakizi mhm. bashaye ayo yose n'amakeredi mwebwe mutwara nibaza yuko atayindi radiyo keretse ntoba ndabizi itanga ikiganiro nk'icyo eh, ego ubwo ikindi nokongera ko nuko um, amakuru ariko muri icyo gihe uri kurasaba eh, david david nk'ubu Eh. ego ariko urazi ko eh, haraciyemo akantu nyine irugara gatoya ego haraciyemo akantu irugara gatoya mhm. ariko kubera kubona yarasubiye kugurura biraboneka ko ari ikintu cyiza mhm, mhm. eh, biraboneka ko ari ikintu cyiza kandi si keretse n'abizi sinzi uko hari icyo biba yaragirijwe ibyo nabyo ntumenya urakoze hanyuma ukuvuga eh, rero nagomba nsabe ikintu yego nagomba nsabe yuko nk'ubu twari tumaze indwi zitatu abarundi baba hanze atakiganiro turonka mhm. ibyo kabisa ni ukuvuga iyi ni randevu ebyomadere benshi tuba twiteze mhm. biba byagoranye tuba nyine tuzi yuko kuwa mungu aya masaha dutegereza kubumviriza mhm. hanyuma tukanaterera mu bikorera mu buzima bw'igihugu kaba kaciyemwo ubwo rero nko muri izo zitatu urumva mhm. urumva tuba twahombeye mhm. nakomba rero ndabasabe yuko mwokwihangana n'ukuri mukaza muradutegurira ikiganiro buri ndwi byanse mhm. naho mukaduha bigori ni ukuvuga mukaduha imirongo tukagira icyo tuvuze ku makuru yavuzwe mu gihugu yavuzwe iyo duherereye ajanye gusiyo mushikirije yuko ati ikiganiro eh, kanadiridimba nticyashoboye kuboneka uno munsi muca mudukinira umuziki impaka isaha yacu igahera mhm. ni ukuvuga rero dufasha muri iyo saha yacu mhm. ako mudukinira umuziki mukaduha nyene mikoro ati umurundi wese abishoboye afise akanya ari hanze ati yohamagara mhm. akagira icyo adushikirije ku bijanye ya eh, ku bijanye n'ubutunzi ku bijanye n'uburimbi n'ubworozi ku bijanye n'amakuru y'inkino intamba ziherutse gukina na myanmar ku bijanye urabyumva mhm, mhm, mhm. birumvikana ubwo nyine tukaraba ingene natwe iyo saha yacu ikoresha ntibipfa gusa ngo indwi bihaciye nyine atana kimwe kibaye mwoba mudufashije cyane urakoze david ego mugira umunsi mwiza murakoze nawe urakoze cyane ubwira ibihe byiza ngaho muri canada eh, twagomba tubanze dushimire abarongozi b'iradiyo isanganiro n'abakorera kuri radio isanganiro kuri iyo myaka bamaze bakora mhm. tugerageje kuraba amaradiyo akorera mu burundi jewe iradiyo y'isanganiro rishyira ku murongo wa mbere mhm. kubera eh, nihweje ahandi hano mu bubirigi eh, je ndiko niga ivyerekeye kumenyesha amakuru mhm. eh, ngerageje kuraba iradiyo y'isanganiro mu burundi paraporo yandi maradiyo yose ari mu burundi niyo yonyine igerageza igakurikiza icyo no kwita linye editoriyare mhm. naho bitarashimira, icyo yiyemeje turizi yuko mhm. abarongozi bazogerageza kubifasha nk’aba bakeneye ko tubungura ubumenyi mhm. barashobora kutwegera twabaha votorera ku bumenyi buke tumaze kuronka mhm. hanyuma aho kubona ibyo ego ariko ariko nyene uci ucu eh. urangiza ucugira uti kushima mugabo urafise nk'akagohe canke ico wipfuza kugira ngo bibandanye bitera imbere koko icyo nifuza kugira ngo bibandanye bitera imbere n'icyahe mhm. ngerageje kuraba ku eh, amaradiyo akorera hanze ukuntu akora mhm. hari icyo bita linye editoriyare ni ukuvuga mu burundi wacu mhm. usanga benshi dufata amakuru yose tukayavangatiranya tukayashyira hamwe mm. mugabo mu bindi bihugu barafite ukuntu bacanganura amakuru bakavuga bati iki kiganiro cyahebewe iyi ntuzeye dufate nka teme bavuze ati nk'umupira dufite ikiganiro cy'umupira kizokwama gica ku iradiyo mhm. mu gihe hageze ko bashikiriza amakuru y'umupira nta kindi kintu bavangamo mhm. bakavuga bati nk'uburimyi mm. igituma ntaha jenda ko ndaraba mm-hmm. mu burundi sindatahura igituma uburimyi abarimyi aribo bakenye ariko ngaha i burayi abantu ba mbere batunze n'abarimyi mm-hmm. naciye nsanga hariho amalinye editoriyare akorera ku maradiyo niyo agenda aramenyekanisha ibyo abarimyi bakora mm-hmm. uti rero naho isanganiro rihashimikira abatunzi ba mbere ngaha mu ntuzeye mu iburaya mhm. n'abarimyi mhm. ni ukuvuga si ukuvuga yuko mu burundi hatubuze abarimyi baba bazi gukora kijyambere mhm. barahari mugabo kubera badafise abantu babamenyekanisha ibyo bakora uca usanga baguma bari hasi rero turakwiye gufata iyo ntumbero je navuga nti ku bwanjye kuri radiyo isanganiro hamwe ibyo bakunda eh, tutabivugiye ngaha barashobora kuvuga ati mm, basakata mm-hmm, mm-hmm. bo ku maradiyo atandukanye mm-hmm.